bai, be, gabon uh, eh, eh, lehenik alainan uh, eh, posa hundia, uh, lau egun luze horien ondotik, uh, biziki uh, posik uh, bainaiz, eta biztanda, uh, be, lehen lehenik uh, esker, eskerrak uh, iduriz mobilizazio frango izan da egun hauetan, eta nahi ditut eskertu mobilizazio hauetarat eh, urbildu uh, eh, diren diende guziak. Eh, hor, uh, uh, baigira, ohartzen zen olako uh, importantzia duten olako mobilizazioek, olako momentutan. <clears throat> Beraz, eskerrak biziki uh, garrantzitsua eta erabakikoa izan da, nire ustez, uh, mobilizazio azkar hori, uh, itortuko daltzutxe eta ez ditu dala oraindik, baina iduriz, ba, mugimendu eh, asko izan dira afera unen eh, inguruan, eta be, orain eh, emeki emeki deskubrituko dugu ze, ze gertatu den. Bai, animaleko sustengoa izan da hemendik, hortik e, erraiteko justuki, zuek barne hori nola bizi izan duzue, kanpoaren berri ukan note duzue, lau egun horiek nola pasa zuzuk? Uh, be, bakizu, lau egun galdezketan, eramanak izan gira lau toki batetik bestera uh, uh, ezagutu ditugu eh, terrorismoaren kontrako toki uh, gorenak eta seguritateenak eta eta abar ez dugu berri handirik izan uh, salbu noiztenka gure abokata ikustean erraiten zaukula bon, be, kampuan mugitzen ari dira eta bartabar eta eta zuen uh, mezua uh, iduriz ulertua da ara Eta gaur beraz, eh, taksi bat agapatu duzula errandatazu, joiten zira ide porturuntz. Bai, ordean, <laughs> aitortu behar da otzut pixkat kakola nizala ni uh, uh, bakarrik paris euntana. bon, taksi bat atxe bandut eta eramaiten nau hor uh, lidat. Uh, esperantza dut uh, egazkin bat atxe maitea iduriz gaueko bederatzitan abiatzen dena. Eta ordean izan behar nuke uh, amarrak eta amarrak terditako, berritzeko aireportuan hor, jame, ala, ala gertatzen bada bikaina, mm. eh, jendeak mm. uh, voilà, eskertzeko aukera izanen dut. Bo, ebe ikusiko ordoan, amarrak terditan eh, berdin, horre amar da, beraz hor bakarrik zirela eta bakotsak eh, azkenean zuen bezala itzultzen ziztela egirat. Eta bai, eta bai, eta gainerat ongi uh, notifikatu uh, daukute ez dugula elkar uh, ikusteko uh, eskubiderik, hor dian elgarrekin uh, sartuko eta uh, ez dakitzer egiten duten besteak, bana bakotsa bere alekin sartuko da alduen bezala etxerat eta eta albezan, albezain eh, goiz. E, gero, eh, egan nahi dut ere, biziki, e, biziki aho, ateratzen naizela afera hortatik, e, hausiperatuak gira eta guzi, baina biziki aho gira. bake prozesu unen bidean uh, ahitxo bat ekarri alizan balin badugu, ebe pentsatzen dut uh, merezizuela, Eh, hori balin bada bidea gauzak eh, mugitzen hasteko ebe uh, uh, gabe bide hori uh, dugu eta ahotasuna handi batekin. Mm -hmm. Stefan Etxegara etxe beraz uh, mileskerzuri eta ongietorri beraz uh, Euskal Herri da.